Պեկինի Օլիմպիական խաղերի մասնակից Լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը, մարզիչ Արսեն Ներսիսյանը եւ Հայաստանի դահուկավազքի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը Հայաստանի Օլիմպիական հավաքականի հետ չեն կարողացել մեկնել Պեկին։ Նրանց մոտ կորոնավիրուսի թեստերի դրական պատասխաններ են գրանցվել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի դահուկավազքի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը։ Հայաստանի Օլիմպիական հավաքականը ամբողջական կազմով Պեկին պետք է մեկներ հունվարի 31-ին։ Պեկինում մեկնարկել է ձմեռային օլիմպիական խաղերի կրակի փոխանցում ավացքը։ Հազարից ավելի ջահակիրներ կրակը կտանեն Չինաստանի մայրաքաղաքի ամենահայտնի պատմական եւ ժամանակակից տեսարժան վայրերի եւ կառույցների տարածքով։ Փոխանցում ավացքը կտևի 3 օր։ Խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին Պեկինի ազգային ստադիոնում, որտեղ 2008 թվականին տեղի է ունեցել ամառային խաղերի բացումը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից Պեկին է մեկնել Դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը եւ եւ Անգելինա Մուրադյանը, Գեղասահքի Թինա Կարապետյան, Սիմոն Սենեկալ Պարային Զույգը Պեկին կմեկնի Կանադայից։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հարավամերիկյան գոտու ընտրական մրցաշարի 16-րդ տուրում Ուրուգվայի հավաքականը 4-1 հաշվով առավելության հասավ Վենեսուելայի թիմի նկատմամբ։ Ուրուգվայի 22 միավորով բարձրացավ 4-րդ տեղը, որը 1-1 հաշվով խաղաց 25 միավորով 3-րդ տեղում ընթացող Էկվադորի հետ։ Եզրափակչի ուղեգիրն ապահոված առաջատարներ Բրազիլիան եւ Արգենտինան հաղթանակներ տարան։ Բրազիլացիները 4-0 հաշվով ոչ մի հնարավորություն չտվեցին Պարագվայի հավաքականին։ Արգենտինան Լաուտարո Մարտինեսի գոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով պարտության մատնեց Կոլումբիայի թիմին։ Բարսելոնան 3.5 տարվա պայմանագիր է կնքել Գաբոնցի հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգի հետ։ 2023 թվականին կողմերը հնարավորություն կունենան ցանկության դեպքում խզել պայմանագիրը։ 32-ամյա ֆուտբոլիստի հրաժարագինը սահմանվել է 100 միլիոն եվրո, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Օբամեյանգն ու Լոնդոնի Արսենալը փետրվարի 1-ին խզել էին պայմանագիրը եւ ֆուտբոլիստն անվճար տեղափոխվել է Բարսելոնա։ Բերչևայում տեղի է ունեցել ֆուտզալի Իսրայելի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականների առաջին ընկերական հանդիպումը։ 9-2 հաշվով հաղթել է Հայաստանի թիմը, հաղորդում է Հայաստանի ֆուտզալի ֆեդերացիայի կայքը։ Թիմերի երկրորդ ընկերական հանդիպումը տեղի կունենա այսօր։